Često možemo čuti ljude koji govore da su ugroženi na ovom dunjaluku, da nema osnovna prava i to je tako. Onaj ko je obespravljen, on je mazlum i njegova dova se prima bez obzira da je bio vjernik i nevjernik jer nema svoja osnovna prava za život. On je zaista ugrožen i onaj ko nema para, ko je potreban tuđoj pomoći. Ali pravo je ugrožen ili vječno je ugrožen onaj ko se od Allaha odvoji kako Allah Đelešanu kaže وَمَنْ آرَدَنْ ذِكْرِ فَإِنَ لَهُ مَعِشَةً danka ko se odvoji od Allaha Đelešanu, od njegovog spomena na njega, njegov život će biti ugrožen u stvari, neuredan, tjeskoban, bez duhovnog mira i zadovoljstva. I bit će proživ na sunjem danu kao slijep. Na šurhu jomel kijamete ama, bit će slijep na sunjem dan, A to je zaista velika nesreća kada on bude pitao što sam slijep, a vidio sam pa će mala reći to je zato što si zaboravio sjećanje na nas, na naše ajete, tako si danas ti zaboravlja. Pa borimo se da poredovi ugroženi su koji mi često govorimo zato što nemamo osnovna prava za život, da ne budemo ugroženi u odnosu na Allah Đelešanu. I drugo, često govorimo da je čovjek propao u životu, da je izgubio i tako dalje. A Poingamber pita sahabe ko je bankrot, ko je propao u životu, a sahabe veli ko nema para, ko je izgubio i metak. A Resul Ali sam kaže ne. Pravo je propao i bankrot je onaj koji dođe na sudnji dan i imao je dobri dijela namaza, posta, hađa, zakijata, ali dok svima podijeli onima koji je na Dunjalku zakinuo, oštetio, uvrijedio, ogovorio i tako dalje, dok svima podijeli njemu ne ostane ništa. Eto, takav je bankrot. Pa bi rekao Gazali, radite što više dobrih djela da imate šta dijeliti na sudnjem da ne ostanete bez sredstava. Molimo Boga da ne budemo ugroženi ni na ovom svijetu, ne budemo, da ne budemo bankroti i propalice na ahiretu.